Ad lavaret. Pem kan a skolidi. kan a skolidi. Seis kan a skolidi. Do han ugen gram. Tri han ugen gram. Pewa han ugen gram. Mil na han trizeg a tri ugen. pem mil kon nao a pevar ugen. Dauvil nigeres. Dauvil tregon nigeres. Dauvil pem nigeres a tregon. Or milier a euro you. Or milion a euro you. Or milliard a euro